Quatre milers de persones van sortir ahir al carrer per protestar contra la reforma laboral, aprovada ara fa dos anys amb els vots del Partit Popular i Convergència i Unió. La manifestació convocada pels sindicats de la UGT, de la Comissions Obreres i USOC ha estat un èxit de participació amb 4.000 manifestants que critiquen que la reforma no ha suposat cap millora per als treballadors. La reforma que va entrar en funcionament el 12 de febrer del 2012 es va fer amb l'objectiu de baratir l'acomiadament i incentivar la, la contractació a les pimes. Des de la seva aprovació, la normativa ha estat rebutjada pels sindicats, que han demanat diverses vegades la retirada de la reforma. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha criticat que amb la nova reforma laboral els joves han de marxar del país i ha afirmat que s'hauria de derogar perquè no ha servit de res. Des de Comissions Obreres, el secretari general del sindicat, Joan Carles Gallego, ha denunciat que la reforma ha estat utilitzada pels empresaris per bloquejar la negociació col·lectiva. L'ha catalogat bueno, d'inútil i ha assegurat que no estan disposats a perdre perdre el conveni, en referència als 86 convenis laborals que podrien caducar aquest, mm, aquest mateix any. La presidenta de la Comissió Gestora d'USOC, Maria Pecuero, ha demanat la retirada d'una reforma que, segons ella, ha suposat més atur i menys drets per als treballadors i ha advertit que els sindicats eh, continuaran lluitant precisament els sindicats també han aprofitat aquesta protesta per denunciar els impagaments que el Fons de Garantia Salarial està acumulant.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 En marxa de la segona fase de la campanya de civisme de la Trinitat Vella. La campanya M'agrada viure amb tu engega la segona fase centrada en la millora de la convivència entre les comunitats veïnals i la promoció de la resolució de conflictes. Aquesta fase disposarà de 5.000 tríptics amb consells en català, castellà, català, eh, català, castellà àrab i urdú per afavorir la bona convivència. La campanya s'emmarca dins el Pla Integral de Trinitat Vella. La campanya centra en temes com el manteniment i la neteja dels espais comuns, el respecte al descans veïnal, evitar les molèsties sorgides d'accions quotidianes, la participació en la comunitat i l'acollida dels nous veïns. Uns continguts que, segons l'Ajuntament, han estat consensuats des dels òrgans de participació del Pla Integral. La primera fase de la campanya M'agrada viure amb tu es va iniciar durant el maig de l'any passat i va consistir en la col·locació de cartells i torretes informatives, a més del repartiment de 3.500 fullets informatius. Aquestes accions, com en aquesta segona fase, es van complementar amb xerrades sobre civisme i espai públic. Més coses a comentar-vos, entrem ja en el que és la plana esportiva i volem parlar del nou entrenador del Sant Andreu, en Martí Cifuentes, que es va presentar ahir als mitjans de comunicació. El nou entrenador es va presentar ahir davant dels mitjans de comunicació amb les idees molt clares i convençut convençut que l'equip anirà cap endavant. Hem de donar tranquil·litat als jugadors, és moment perquè l'afició, la plantilla i el cos tècnic anem tots junts, va dir. Ah, en primer lloc, el tècnic va voler donar les gràcies a l'afició per la benvinguda, un fet que ha assegurat que demostra la grandesa d'aquest club, que és especial i representa una manera de sentir. Martí Cifuentes veu aquesta nova aventura com una gran oportunitat i en aquest sentit ha agraït al club la confiança demostrada. Tot i la gran temporada que estava fent el Rubí, l'entrenador Vallesano va dubtar en acceptar la proposta del Sant Andreu, perquè el nivell de la plantilla creiem que és molt alt, eh, és més alt que el que està demostrant. Hi ha un bon grup i té marge de millora. En aquest sentit, Cifuentes afirma que el nou cos tècnic treballarà tant com pugui per sortir d'aquesta situació i creu que ha d'adaptar-se a les característiques dels jugadors amb l'objectiu de veure un Sant Andreu valent capaç d'anar a pels partits, a que sigui agressiu que tots ataquem i defensem i amb bon criteri amb la pilota. Després de dos dies amb la plantilla, el nou entrenador ha reconegut estar tranquil. L'adaptació és bona i estic envoltat d'un cos tècnic excel·lent. Coneixem bé la segona B, el grup 3 i els jugadors de la plantilla. A partir d'aquí, el plantejament és anar setmana a setmana i al final de la temporada es veurà fins on som capaços d'arribar. Cifuentes té clar que s'ha de començar a treballar de zero i no perdre massa temps en mirar què ha passat anteriorment. El tècnic, que ha admès que ja hi havia hagut contactes amb el club de cara a la temporada vinent, debutarà a la banqueta aquest diumenge al Narcís Sala contra el filial Granota. Afrontarem el partit amb ganes, sabem que és una oportunitat i intentarem sortir a guanyar els partits sent valents. Un concert commemora diumenge al Palau dels 35 anys del taller de músics. Aquest diumenge a les 7 de la tarda al Palau de la Música, el taller de músics celebrarà el seu 35è aniversari amb el concert Alça la veu, en què l'original Jazz Orquestra reunirà figures que, van que en van formar part, com ara Biel Ballester, Cris Juanico, Andrea Motis i Joan Chamorro, Big Mama Monse, Mala Rodríguez, Miqui Puig, Santiago Auserón i Salau amb Mi Carmona i Ramon Àngel Rey. Una reunió extraordinària que el fundador del taller, Lluís Cabrera, va anunciar que es faria a preus populars, entre 12 i 20 euros. El concert s'ha organitzat tant per l'aniversari com per enfortir la part financera de l'escola volen una acció potent a causa dels problemes que ha passat l'escola des de la gestació del grau superior a Can Fabra, a Sant Andreu, lluny de les seus històriques del Raval, una zona que els músics van contribuir a rescatar des del 1979 quan el carrer Racasens i Rodalia estava arrasat pels clans de l'heroïna. Beligeran Cabrera va denunciar la situació que tenen amb el Departament d'Ensenyament a qui estudien denunciar amb el suport del Gabinet Jurídic per discriminació i greuge comparatiu, provocada per la competència deslleial manifesta amb altres entitats privades com l'Escola del Conservatori del Liceu. El litigi ve de lluny dels anys del tripartit, quan el taller de músics es va jugar a la supervivència apostant per oferir una titulació superior. La inversió feta en l'adequació de Can Fabra i el preu de les matrícules competitives va dur al taller a un exocac, tal com denuncia Cabrera considera responsable l'aleshores conseller Ernest Maragall que mitjançant el conveni 2008-2012 eh, va abocar 6 milions d'euros per la gestió del centre al Conservatori Superior de Música del Liceu, deixant-los en una situació econòmica crítica. Cabrera va anunciar la, ref la reflotació gràcies als crèdits d'empresaris anònims i va anunciar llarga vida per a l'entitat si els alumnes li continuen fent la confiança. A dia d'avui, l'entitat és una institució de referència en l'ensenyament de la música popular, Té 750 alumnes als dos centres. El taller de músics ha treballat per esdevenir un centre al servei de la música, participant en projectes de la ciutat i d'un barri tan característic com el Raval i ara a Sant Andreu. Es dona la circumstància que els professors han assumit una important baixa de, dels seus horaris i els alumnes de grau superior han acceptat en l'assemblea passar de pagar de 4.000 160 euros a 5.700. Només van perdre un alumne que el van guanyar amb un procedent de la competència, declara Lluís Cabrera. Tanquem aquest primer repàs de notícies parlant del recinte de la Fabra i Coats que acull fins avui el seminari Col·lectiva Accions. Avui és l'últim dia al seminari sobre contextos de comissariat, formació i producció, una proposta adreçada a artistes, dissenyadors i mediadors emergents interessats en expandir la seva formació i donar-se a conèixer en diverses experiències, casos pràctics i estratègies relacionades amb la conceptualització, realització i producció d'un projecte expositiu. Doncs ja ho sabeu, aquest, el, el recinte de la Fabra i Coats tanca avui aquest seminari col·lectiu d'accions organitzat entre d'altres per la, per la llotja i hem de dir-vos que si voleu més informació podeu adreçar-vos a www.col·lectivaccions.org. A més, també teniu un mail, si us voleu posar en contacte amb ells, que és col·lectivaccions.gmail.com. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat animals, peixos i ocells, tothom feliços amb ells. I és que a mi m'agradaria que ningú no els fes patir. Qui és que pot matar una foca tan sols per fer-ne un abric? M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat. Prou genètic animal, ja estem farts d'actes infernals. I és que a mi m'agradaria menys tortura i més amor. I els científics veure'l sempre pintant pau amb set colors. M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat. No entenc pas qui els pot tenir engaviats o empresonats. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs ahir dijous, i tal com us comentàvem en començar el programa, es va realitzar un nou Consell de Barri de la Trinitat Vella i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la nostra corresponsal en aquest barri, el, la nostra corresponsal a la Trinitat Vella, com és la Manoli. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo fue ayer el Consejo de Barri de la Trinidad Bella? Bueno, pues el Consejo de Barri de la Trinidad Bella hubo tres puntos. Mm. Un punto era mm, la alrededor de la cárcel, el espacio ese que ha mm. quedado libre para que van a empezar ya a hacer cosas para que la gente lo pueda aprovechar ese, ese espacio, ¿sabes? Mm. Eh, para niños, aparcamientos y, y también para pasear, unos bancos, bueno. por lo menos que la, gente lo pueda utilizar. no han puesto ninguna fecha, ¿no? Por eso. No, no, pero yo creo que no, ya está el presupuesto y todo destinado ahí, o sea que yo creo que no tardará mucho, porque ellos quieren que volvamos a, a, decir lo que queremos ahí en ese espacio, pero la asociación de vecinos contó con la gente que vive allí al lado, que, opinara... ...y lo que ellos querían y todo eso, y eso se lo hicimos pasar pero yo creo que no tardará mucho tiempo ya empezarlo porque la partida de dinero, que lo más importante, está. Y el solar también está ya eh, disponible, solo faltan las dos, últimas casas, que aún vive una persona, bueno, vive una persona, eh, digamos, sabéis que esa última casa está en juicio y aún no ha salido, pero yo mm. creo que no tardará mucho esto ya. También otro de los temas importantes a destacar son los servicios sociales importantes para el barrio, ¿no? Sí, los servicios sociales, el microcrédito este que mm, que os comenté la otra vez, que son unos 45.000 euros dedicados a, personas que mediante préstamos de préstamos, ¿eh? 3.000 euros y 6.000 euros para nuevos emprendedores autónomos, ¿sabes? Pero para devolver, ¿eh? que no los regalan. ¿Y se dijo algo de lo de la Sí, de la responsable de servicios sociales y nos enviarán... Sí, sí, sí, eh, vino la, la técnica esta de servicios sociales del ayuntamiento y, vino también la directora de ahí de Buen Pastor y entonces eh, estamos en ello. No se aclaró nada porque ellos dicen que está el barrio suficientemente atendido, pero nosotros no estamos de acuerdo en eso. Y entonces estamos luchando, yo creo que lo conseguiremos, una mm. persona que esté dos días o un día en el centro cívico, porque como ya hemos dicho, muchas personas mayores, de hecho, se hizo una prueba, lo sabéis, mm. y en el centro cívico durante dos días, dos horas solo, y hubo ciento y pico de casos que, que vinieron. Y, y, entonces, pues eso, nosotros queremos que, que pongan aquí una persona mm para atender a estas personas mayores que no van allí. Y oye, yo, yo creo que sería lo lógico, porque según ha venido en el periódico, mm. el barrio de la, no sé si vosotros lo habéis leído, de estos mm. días atrás, el barrio de la Trinidad Bella mm. es el quinto barrio más pobre de toda Barcelona. En el, el año, en el 2000 14 mm. estamos en el 2011, mm. éramos el 13, ocupamos el decimotercer lugar. O sea que ha subido esto. Bueno, que ha bajado, matamos más pobres, hemos bajado al quinto, hemos bajado del 13 al quinto lugar. eso quiere decir que los vecinos trabajan bastante. No, no, que, hemos, que somos más pobres. Por eso. Claro, que es la renta por cápita, claro, de, mm. aquí. Pero bueno, por eso mismo, y tenemos un, mm, porcentaje bastante alto de inmigración. Y oye, tenemos, como mínimo tenemos que tener aquí una, una asistenta social. Por eso. Es que sería lo más necesario. Es que antes estaba aquí, no sé por lo que se la llevaron allá, pero bueno, eh, tiene que estar, tenemos que, que, luchar todos y bueno, yo creo que lo conseguiremos esto. También se habló de los servicios de mantenimiento. Sí, de urbanismo. Hmm. Se habló de, los servicios de mantenimiento. Vino el responsable de la Casa Grande hmm. y, entonces eh, dice que sí que a partir del próximo mes hmm. ya se haciendo todo. Nosotros estamos ahí muy pendientes porque eso nos lo han dicho muchas veces. Este año, el 2014, es el tercer año que tenemos un listado hecho de cosas de todo el barrio que no se han hecho, tres años que no se han hecho. Y sabemos que hay una parte de dinero, hay una parte que destinan a esto, a los arreglos de las calles, de cosas, no, pues no aquí no viene, no sé dónde se quedará. Mm. Pero aquí, chicos, tenemos un, la calle Turo de la Trinidad, hay mm. unos agujeros, hay una cloaca completamente eh, enfrente del bar París, mm. hundida completamente, que ahí eso es peligroso. En la calle Fuera Dada con Mirella, ahí, han hecho, hay un agujero está abandonado totalmente, pero todo, eh, falta un montón de árboles, bueno, se han comprometido a hacerlo pero bueno, pero muchas, muchas cosas, lo tenemos todo en un listado hecho, pero bueno, a ver si es verdad, cumple lo que dicen. Pues sí, es que... Eh, Nosotros vamos a estar ahí, ¿eh? Es que tenemos que trabajar para ello, ¿no? Para que también la carretera de Rivas sirva la también... La carretera de Rivas, eh, antes dijeron hmm. que eran dos partes. Desde la, eh, la salida a la, a la meridiana hacia Bar Caracas una parte y de ahí hacia el Parque de las Aguas otra. Después lo, eso lo dividieron en tres partes. Eh, una parte desde la Meridiana al, Parque de las Aguas y otra parte desde la Meridiana hacia el Bar Caracas. Vale, pues han empezado, dijeron también, y está escrito, que empezaría por la parte esta de abajo, pues no, van a empezar por la parte de arriba. El ascensor dijeron el, alcalde nos dijo personalmente, una de las veces que vino al barrio, que eso lo pagaría él. Pues no, ahora dicen que no, que eso es una parte que que la que han sacado el dinero, bueno, tenían el dinero y el ascensor ya estaba comprado y que han empezado por ahí. Y esta parte de aquí, del Medina y es del Caracas, pues de momento no hay dinero, pero dicen que sí, que se hará que por, procurarán mm, eh, sacar dinero de, algún otro, otro sitio, pero que no lo van a dejar así, que continuará, pero tenemos que estar pendientes. Bien, pendientes porque mm. esta gente, ya sabes, Sí, claro, porque ahora se están realizando diferentes actividades en el barrio de la Trinidad Bella y evidentemente lo que no podemos dejar es solos a los vecinos para que luego no puedan funcionar las actividades. No, no, no. Por supuesto que no, y estamos ahí, pero vosotros lo sabéis y ellos también lo saben. Y, eh, cualquier queja que tengan, cualquier cosa que vendan a la Asociación de Vecinos. La mm. asociación está abierta de martes y miércoles y jueves de 6 mm. a 8, 8 y media de la tarde. También tenemos que decir una cosa importante, que es que el miércoles se realizó y se puso en marcha la segunda fase de la campaña de civismo de la Trinidad Bella. Sí. ¿Esto cómo, cómo se está haciendo? Esto pues se hace en el plan integral mm. y es que hay una serie de personas, de chavales jóvenes y, no tan jóvenes que mm. se dedican a sin, sin cobrar absolutamente nada, ¿eh? No, no. Mm. Esos son voluntarios. Eh, son voluntarios, exacto. Y entonces pues esto irán al, a las a la comunidad vecino que haya problemas, mm-hmm. irán a bueno, el, en determinadas calles, gente que, que ellos conozcan que son poco conflictivas, pues intentarán ayudarles y hablar con ellos y todo esto. Yo creo que esta, este, este sí que creo yo que más que la otra campaña anterior de activismo que no funcionó nada, yo creo que esta sí que va a funcionar. Además, la campaña se centra en temas como mantenimiento, limpieza también. Exacto, sí, sí, sí, mantenimiento, limpieza de limpieza de calles, eh, también para las comunidades, para limpieza, porque hay muchos casos que gente que no, no sé, que no, no las pobres personas que viven en esa misma comunidad que vienen a quejarse mucho y todo, y esto también pues está, estamos es bueno, esta campaña también es para eso, ¿sabe? Para ayudarle a estas personas y más que nada para ayudarle a hablar con ellos, hacerle ver las cosas como son, no sé, y este tipo de cosas, ¿sabes? Que yo creo que eso ayuda. Y esto también está dentro del plan integral de la Trinidad Bella. Sí, sí, sí. Porque se han dicho cuántos carteles o cuántos trípticos se harían para solucionar esta campaña. Esta pues segunda fase. Yo no pude ir ese día que la reunión, no, te sé decir, pero sí que hay, ¿eh? Ahí en la asociación, me parece, en la asociación hay, allá abajo también hay eh, carteles de estos, en la panadería no sé, me parece que también. Y también tenemos que celebrar una, un, un un, un, acontecimiento, que es que el, el Spy Vía Barcino acaba de celebrar el, su, primer aniversario, ¿no? Sí, fue la semana pasada, el viernes pasado, y estuvo bastante bien. Ya hace un año que está abierto y ah, hubo una fiesta de unos bailes de infantiles y hubo un pica pica y estuvo bien, sí. Porque están trabajando mucho también en, este, en el Spy Barcino A ver, sí, más que nada es esto, en gente joven, recoger gente joven que antes estaba en la calle, no sabían qué hacer, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? De acuerdo. Y entonces, pues aquí, pues hacen juego, hacen cosas, hay reuniones, hay charlas, hay, la verdad que está muy bien. De acuerdo. Muy bien, pues eh, Manoli, te dejamos ya que puedas continuar trabajando. <laughs> Vale. Que, bueno, que estaremos pendientes de los diferentes actos y los, diferentes temas que vayan saliendo en la mm, Trinidad Bella para que nos puedas decir. No obstante, tenía que decir que el próximo día 3 de marzo mm. ya la, la asistenta social de Casagran, la, la, jefa, nos, nos dio hora para reunirnos con ella allí en el ayuntamiento, ¿sabes? Aquí en San Andrés. Con lo cual, el hecho de que la asistenta social venga pronto aquí en el barrio de la Trinidad Bella sí. es posible, ¿no? Lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza y yo creo que lo podemos conseguir. Pues a ver si es vale. possible. Molt bé, doncs pues gracias. Adiós, adiós, buenos días. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la nostra corresponsal del barri de la Trinitat Vella, la Manoli, i ens ha comentat doncs, això, no? que hi ha temes pendents com els serveis socials que són les àrees pel barri, els serveis de manteniment, l'ús que es pot donar als solars de la presó, també aquesta segona fase de que es posa en marxa de la campanya de civisme al barri de la Trinitat Vella i l'aniversari, la celebració del primer any de funcionament de l'espai Via Barcino, que és on abans hi havia el cap de Via Barcino, que ara s'ha estat substituït per un centre doncs, social i cultural. Doncs el que farem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit i ja volem parlar, ja volem obrir ara ja la nostra àrea de servei de la mà del nostre company David Campillo. Ho fem tot seguit. Fins ara. trapezistes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant buscant el paradís retallant les distàncies que em transporten a un món indecis però jo mai, mai, mai, mai seré feliç com ho he estat aquesta nit però jo mai puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. missa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs entrem ja dins el que és la nostra habitual àrea de servei i volem parlar de la onzena edició, arriba ja la seva onzena edició d'aquesta acció formativa en gestors en economia solidària. I per parlar d'aquest tema doncs tenim amb nosaltres el David Campillo, que ja és molt conegut d'aquesta casa, perquè ens expliqui doncs, què, què, en què consistirà aquesta acció formativa? Doncs sí, el, el, hem de dir que el David Campillo avui no ve sol, avui ve acompanyat per una persona doncs, que també es farà molt coneguda aquí en, els divendres en aquest programa, que també ens parlarà d'aquest tema del qual us estàvem fent referència ara. Doncs, David, molt bon dia. Molt bon dia, com estàs, Jordi? Doncs eh, es posa en marxa aquesta onzena edició d'aquesta acció formativa en gestors de l'economia solidària i suposo que amb moltes ganes, no? Sí, amb moltes ganes. De fet, eh, bueno, ja ho saps, eh? nosaltres aquí pues, la secció que fem divendres és els temes d'emprenedoria. De, eh, vull dir, d'aquí més endavant serà el Jordi que ho portarà amb nosaltres. Molt bé. I aquesta acció formativa que fem pues, és la nostra acció formativa estrella en el que és els temes d'emprenedoria. És una galeria... bé, jo ja fa bastants anys que l'estem fent, jo l'he agafat molt de carinyo i és una acció que funciona molt bé. Uh -huh. eh, llavors això en què consisteix? No? Està Exacte. destinat eh, tant a la gent que està en actiu com la gent que està, que està aturada o que està inactiva. Vale? Uh -huh. eh, sí que és veritat que va un col·lectiu més de risc d'exclusió social però està obert a tothom. Vull dir, és un criteri que només faríem servir si tinguéssim una moltíssima gent apuntada. No? Uh Llavors, a què consisteix? Eh, això serà, començarà el 6 de març, uh mhm. -huh. acabarà el 26 de juny i és tots els dijous de 6 a 9. Llavors, l'objectiu d'aquesta formació és que es vagin tocant tots els temes de lo que pot ser el futur negoci. Uh ah. -huh. Llavors, eh, en aquest sentit, eh, doncs, per exemple, es farà tot el tema del pla de màrqueting, que es fan 9 hores, es fa tema de captació de recursos, ah. d'operacions i logística, recursos humans, comptabilitat, forma jurídica i després economia social i, i empresa social. Uh -huh. Llavors, eh, quin és l'objectiu? No és només la idea de anem a fer un curs, us donem la xapa, per dir d'alguna forma, us donem moltíssima teoria, sinó que el que fem és que tota la formació està adaptada als alumnes que tenim i a la idea de negoci que tinguin. Uh mm. I nosaltres el que fem abans de començar la, la formació és reunir a tots els professors, -huh. Mm. que a més és, no és que hi hagi una persona que hagi de fer tota la formació, sinó que cada especialitat, aquest màrqueting per exemple, serà una persona que està especialitzada en màrqueting, eh, o sigui, -huh. Mm. tots són professors especialistes, i els hi expliquem doncs, quines són les persones i quins negocis volen muntar. Uh precisament per això, perquè no es tracti només de teoria, sinó que es vagi al cas pràctic i que no estiguem parlant de coses que potser a les persones que estan en aquell curs no li interessen. Clar, pensa que màrqueting és gairebé una carrera, Vull dir, aquí n'estem sí. fent 9 hores, mm. amb la qual eh, ens hem de concentrar molt en... És una formació més personalitzada, no? En tot exacte. cas, seria... Ah, és dir, donar, donar idees bàsiques no? de, de formació. Mm. Mm. Llavors, eh, en, en aquest sentit, també per reforçar tot això, no? perquè l'objectiu és que la gent treballi també el seu pla de negoci. Llavors hi haurà un tutor, vale? que en aquest cas serem el Jordi o, o jo, uh ah. -huh. i la idea és que la gent vagi treballant el seu pla de negoci perquè en acabar el curs, potser en acabar el curs no, però en acabar l'any, uh ah. -huh. doncs la gent ja disposi d'un pla d'empresa de, i pugui crear el seu, el seu negoci. Uh -huh. Molt bé. No doncs sé si m'he deixat alguna cosa, Jordi, o... No. Sí, una coseta també, sí, que això també és important, perquè clar, direu ara, molt bé, sí, molta informació, però no ens esteu dient ni on m'haig d'apuntar, ni, ni... I les inscripcions, no? I les inscripcions ni on haig de fer, d'acord? Bé, bueno, doncs ah. podeu trucar aquí al telèfon de, de la Fundació Trini Jove, que és el 933459221, o si no ens podeu enviar un correu també per interessar-vos a irpf arroba trinijove.org. Aquestes serien les dues vies per poder-vos emportar. arroba trinijove.org. Exacte, correcte. Mm -hmm. Molt bé. Doncs tenim aquí també el Jordi, si ens el vols presentar i explicar-nos doncs, eh, què és el que podrem escoltar en els propers dies. Sí, sí, sí. sí. Bueno, aquí ja és veritat que aquest programa l'hem anat fent una mica de, de forma intermitent, no? perquè anava una miqueta en funció de, les, de, bueno, de la disponibilitat que, que tenia jo i sí que és veritat que bueno, ara com a servei de creació d'empreses no? sembla que les coses funcionen bé i bueno, tenim un un, dos treballadors més. No? Ah. Llavors, eh, bueno, si vols explicar tu una miqueta com aniran, Jordi, el tema de les sessions, de què es parlarà. Sí, uh, molt bon dia. Bon dia. Uh, doncs en aquestes sessions el que tractarem seran temes d'emprenedoria que fem aquí. Mm. Nosaltres no només fem el programa d'IRPF, sinó que fem altres programes i anirem explicant una miqueta doncs, com, va, com es va gestionant tota, tota l'emprenedoria que portem des de Trin Jove. Molt bé. Per altra banda, també, si no acabem de tenir temes importants que parlar, doncs parlem sobre emprenedoria general, sobre notícies uh -huh. que surtin en aquest món o sobre casos reals que uh -huh. hagin que hagin creat el seu negoci i que uh -huh. eh, els hi vagi bé i que siguin un exemple a seguir per tots nosaltres. Això vol dir que és possible que tinguem convidats, no?, a l'estudi? Sí, aquesta, sí. És, aquesta és la mm. idea. Ja va fa... Bueno, jo crec que ja estem col·laborant aquí des de fa un parell d'anys uh mm-hmm. -huh. i sempre que hem pogut, doncs, la persona que havia creat el seu negoci, doncs, uh mm. -huh. bueno, també és una forma de, de, de visualitzar-lo, de donar-lo a conèixer. Sí, les persones que han mm. sobre emprenedoria, aquí a la Fundació Trini també han funcionat. Deia, deia que els programes que heu fet aquí també d'emprenedoria també aquí a la Fundació Quitrini Jove, els mm. programes que heu fet eh, sobre emprenedoria aquí també que la Fundació han funcionat també força bé perquè molts dels alumnes no? quan han sortit també han pogut també dur a terme també els seus projectes i també doncs, això, no? se n'han pogut en sortir i han pogut doncs, aquest, aquest és l'objectiu, eh? l'objectiu bàsic, per això no fem una classe teòrica 100% Clar. i l'objectiu és que sigui el més pràctic possible i sobretot resoldre I dubtes. També, I que també sigui útil també no? pels, també pels propis sí, alumnes. I el, que, I el que estem veient moltes vegades és que de vegades potser no durant aquest any s'ha acabat creant el negoci, però bueno, ha estat com la petita llavor i al cap d'un parell o tres d'anys doncs, doncs això pues, s'ha transformat realment en, uh mhm. -huh. en un negoci. Per dir-ne algun dels que heu gestionat, estem parlant de la floristeria que hi ha aquí al costat de la Fundació, no? Sí, home, si parléssim aquí a la, a la Trinitat Vella, doncs sí, clar, aquí podríem parlar de la floristeria, de la Nova Anna, també podríem parlar del traspàs de la lampisteria de la Trinitat, uh mm. -huh. ja feia 40 anys que estava al barri, de la Mar de Arreglos, que ja fa 3 anys que està funcionant, mm. de també la Huerta a la Villa, que està mm. aquí de productes extremenys. Mm. Sí, no, home, sí, aquí intentem, intentem ajudar el barri. No? De, I bueno, dintre d'aquestes iniciatives hi ha, hi ha el que vam parlar fa 15 dies del tema dels microcrèdits de la Trinitat Vella. Mm. Doncs això és bo, no? que puguem ajudar el barri, que puguem ajudar a la gent que forma part doncs, de la Trinitat Vella i que aquesta gent doncs, que tingui l'oportunitat de poder tenir el seu negoci a través de totes aquestes accions que es realitzen des de la Fundació Trinitat Jove. Sí, per això estem aquí. Molt bé. D'acord, doncs... Eh David Campillo i Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. I esperem doncs, que la setmana que ve puguem continuar parlant d'aquests temes perquè evidentment són molt importants i més ara, no? que estem passant una crisi jo dic, diria important i que el fet de que vingui gent i que, i que, realitzin el, que puguin realitzar el seu projecte doncs això ja és una mica tirar endavant amb l'economia i amb la societat que tenim actualment. Mm. Molt bé. Doncs, David, moltíssimes gràcies, també Jordi, moltes gràcies, i això ens retrobem la setmana que ve, a veure què, és el que ens podeu explicar. Vinga, ens veiem la mm-hmm. setmana que ve. Vinga. Adéu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació.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 Eh? I per parlar-ne doncs, tenim el director del taller de músics, el senyor Lluís Cabrera. Molt bon dia. Sí, bon dia, però jo, bon dia, escolta, soc fundador del taller de músics. Ah, molt bé, doncs encara... Perquè, jo no arribo Fundador del, fundador el del taller. pedagògic i el director artístic, i després hi ha les persones que s'encarreguen de l'equip. Jo sóc la persona que va començar, una de les persones que va començar aquesta aventura. Exacte, sí, sí, sí. I se'n pot considerar com un dels fundadors. Molt bé. Doncs rectifiquem i diguem que és fundador no, no és un... del taller de eh? músics. Molt bé, sí, ja està. A més, fundador no ens doncs queda bé perquè sempre els fundadors són els fundadors i els directors Exacte. van passant. Sí, senyor. Així... Ah, <laughs> Les emissores de ràdio també van canviant de directors, eh? Sí, aquí no, aquí <laughs> sembla que mantenen aquí, a mi fitxat aquí no em volen moure. Molt bé. <laughs> doncs explica'ns, perquè aquest diumenge es realitzarà el 35è aniversari d'aquest concert, oi? El, aquest, el 35è aniversari del taller de músics. Sí, eh, fa 35 anys que un grup de músics i persones que no ho érem vam fundar una escola al, al districte Eh, de Ciutat Vella, al barri uh -huh. de mm. Raval, sí. allà continuem, allà estem encara, vull dir, tenim l'escola no arreglada, uh -huh. que mhm. fa de Pedrera a l'escola que tenim aquí al districte de Sant Andreu, aquí al, al Centre Cultural Can Fabra, eh, a, a, molt a prop uh mhm. -huh. del Pla Sorfira, uh mhm. -huh. doncs una concessió que ens va fer l'Ajuntament de Barcelona per compartir la tercera planta, bueno, estem ocupant la tercera planta de, de centre de cultural, l'altre, com sabeu, és la biblioteca, uh -huh. i aquí fa tres anys que estem. I aquí a Sant Andreu el que fem és, eh, són estudis superiors de música, eh, autoritzats mm, superiors, mhm. autoritzats, uh -huh. uh, eh, autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat uh mhm. -huh. i amb titulació oficial. I la del Raval és com la pedrera del, del que ara és la que tenim aquí a, al districte on teniu l'emissora i on també teniu nosaltres. Uh mhm. -huh. Doncs hem de dir una cosa important, que és que aquest diumenge a les 7 de la tarda el Palau de la Música realitzarà aquest 35è aniversari i que hi ha convidades doncs, eh, jo, figures de, d'alt nivell, no? Bueno, són nosaltres la plantilla, el fil conductor de la, del concert, uh mhm. -huh. del diumenge a les 7 allà al Palau de la Música, serà l'original Jazz Orquestra, que és la nostra la nostra banda de jazz eh, formada per joves talents i estudiants del, del taller, uh mm-hmm. -huh. que serviran de plataforma perquè vagin passant els artistes que en aquests eh, 8 anys, en aquests darrers 8 anys, han col·laborat amb, el, amb la banda, com el, el Biel Ballester, el Crijuanico, l'Andrea Motis, el Joan Chamorro, la Vipa Montse, la mm-hmm. Mara Rodríguez, el Refi, Miqui Puig, Santiago Serón, i el, la part flamenca se'n cuidarà el, el Salau i el José Micarmona i el Mor Ángel Rey. Diguéssim, el fil conductor sempre és la mateixa plantilla i els artistes amb els quals hem fet gires mm, de concerts, mm -hmm. hem gravat amb alguns, hem gravat alguns discos amb aquests darrers anys, doncs eh, el, són els convidats. El és, el, és el concepte que vam creure més oportú perquè, mm. bueno, perquè, hi hagi un, perquè hi hagi una plantilla fixa, que són 20 músics que mm. estaran sempre a l'escenari i aniran passant els diferents compositors i els diferents eh, artistes convidats que participen en aquest concert que es diu Alça la veu. El que sí que hem de dir important és que hi haurà una representació de Sant Andreu com és l'Andrea Motis i el Joan Chamorro. Això sí. Clar, no podia ser d'una altra manera perquè el Joan Chamorro va ser un dels primers, o sigui, amb 18 anys es va matricular, ell mm. venia mm. d'estudiar guitarra clàssica del Conservatori del Bruc mm. i amb 18 anys va, es va combinar aquests estudis clàssics amb el saxo modern uh -huh. i ell sempre ha reivindicat que és el Prat, sempre ha viscut el Prat, ara no, uh -huh. però en aquella època va ser un dels nostres primers alumnes uh -huh. i després, eh, una vegada doncs, ja va assolir un nivell fort, important i una gran preparació, va ser professor del taller, segueix sent professor del taller i després es va combinar aquesta feina també aquí amb l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, que -huh. de pas tenim una relació fantàstica, cordial i fluida amb, tota, amb totes les persones i la direcció d'aquesta escola municipal d'aquí del, la districte i l'Andrea la, i Motis doncs, en aquests moments uh mhm. -huh. està perfeccionant en el director de la nostra orquestra, de l'Original Jazz Orquestra, el David Pastor, està perfeccionant el, la tècnica de la, de la trompeta, sí, també està estudiant a la nostra escola i vull dir, era, una, era de, de justícia que estiguessin dins un esdeveniment d'aquestes característiques. És un concert que es fa a preus populars, també hem de dir. Sí, bueno, hem fet un preu entre 12 i 20 euros, però hi ha moltes possibilitats de descomptes eh, per mm. estudiants, per socis del cultural, per membres de l'ESGAI o de la IE, del Club CC, de la mixta, de la, mixta de la, de la gent que l'empresa té Project que organitza el Festival Internacional de Jazz, mm. després els subscriptors de l'ARA també, que és, el mitjà el mitjà que ha estat, eh, diguéssim, patrocinador de l'acte també i com de la comunicació, doncs eh, també tenen, han tingut un, un accés doncs, eh, amb, uns, amb uns preus d'entrada més, més reduïts. Aquest aniversari, aquest concert d'aniversari també servirà per enfortir la part financera de l'escola. Bueno, més que res perquè, per un revulsiu, per, doncs, per donar a conèixer doncs, i alçar la veu, no? I alçar la veu de que les institucions, sobretot ensenyament de la Generalitat, mm. ha d'entendre, ens ha d'entendre, no ens pot tractar diferent que altres centres privats també superiors que existeixen a Catalunya, eh, mm -hmm. i també a les escoles, les escoles eh, d'iniciativa privada que tenim una vocació social i una vocació pública que l'hem demostrat durant 35 anys, Mm des de 3 aquí a Sant Andreu, que ja hem fet una quantitat de concerts per les entitats que ens, que ens demanen ajuda, reunions que els nostres locals aquí de la tercera planta que en Fabra estan a disposició sempre de, de totes les entitats, de tota la gent que ens demana venir, és a dir, que també no hem volgut aterrar, aterrar aquí a Sant Andreu com si fossin mm. allò, la gent fantàstica, no, no, hem, hem connectat amb, amb el SAT, hem connectat amb l'Associació de Veïns, amb, amb moltes entitats d'aquí, mm -hmm. per tenir una, un, un, un entente cordial i col·laborar i eh, aquesta trajectòria doncs, és, és la que nosaltres ens, ens diferencia. No? Uh -huh. Nosaltres procurem que els nostres alumnes, tant els del Raval com els de, del superior oficial aquí a Sant Andreu, doncs, eh, treballin i treballin, tinguin plataformes escèniques per exposar la seva música o per acompanyar cantautors o per fer música per publicitat. Ens preocupa molt la inserció laboral. Això també és un tret característic nostre. Uh -huh. I, I reivindiquem tota aquesta feina i reivindiquem també doncs, que, que la, el treball, el treball eh, treball diari, etc etc de les escoles de música de tot Catalunya, sense diferenciar si són privades o són municipals, eh, mm. o són superiors, o són professionals, o són reglades o no reglades, fan una feina enorme, enorme, mm. i que s'ha de cuidar, i que, i que ensenyament això ho ha, de, ho ha de reconèixer, ho ha de valorar, i ha de fer un, jo penso, una autocrítica de la política mm. fins ara portat al departament, tant ara com quan, eh, quan estaven els, eh, els, eh, mm-hmm. els, eh, consellers dels dos governs tripartits que vam tenir en el, en el país. Uh mhm. -huh. Sí, perquè sembla que la situació amb el Departament d'Ensenyament ara en aquests moments no és gaire positiva, no? No, no és fluida. O sigui, no és fluida. I és, és fluida a la part, a la part mm, diguéssim, de, de tenir que passar per tot eh, el disseny curricular nostre, tota la, -huh. Mm. tot el que és la documentació, els, eh, tota la, la, la, els informes que hem de fer, eh, tot el treball de la passat pues, doncs, una mena d'auditoria pedagògica a través de lo que se'n diu l'Agència de Qualitat de qualitat Universitària, la ACU, mm. etc etc. Tot això funciona, el que és tècnic funciona, però la relació doncs, eh, amb el, amb, amb, directament amb la consellera Rigau, doncs he pogut tenir una reunió el 29 de juliol de l'any passat i va ser una reunió cordial, no va ser una reunió molt tensa, però no, es va, no vam aclarir massa la cosa. La nostra posició és una posició tenim tres centres superiors a, a, de música a Catalunya, que estan mm. dedicats mm. tots tres a Barcelona, mm. l'ESMUC, que és públic, el Conservatori del Liceu, que és privat com nosaltres, i el taller de músics. I el que demanem és que hi hagi una certa planificació des de la política, des del Departament d'Ensenyament, per que hi hagi una certa especialització en cadascun dels centres. Tots podem fer eh, que el disseny curricular i l'autorització ens, ens ha manat, però caldria no entrar en, una, en, una, en un una lluita cainita dins del mercat eh, perquè això seria futur per tots, no? tots perdrem. Per tant, si hi ha una certa planificació i especialització i cada centre doncs, eh, posa l'èmfasi en lo que la seva història, la seva trajectòria, doncs, en cas nostre pues, seria música moderna, jazz i flamenco, per exemple, no? Uh -huh. eh, el Conservatori del Liceu seria, dic jo, eh, això van dir ells, eh, però vaja, jo, mm. que ha sigut el cant líric i també els instruments clàssics, mm. i en el, i en el molt posto el que significa la música popular i tradicional i els instruments que venen del, de l'orquestra de, de l'orquestra sinfònica, etc. Una certa planificació, però mm, no la consellera no ho veu així, sí, considera que no, ella considera que el govern ha d'intervenir en aquests temes en temes que corresponen a l'autonomia la, a la llibertat de cada centre, i això significa no amb, el, no amb, l'ESMUC, que és pública, diguéssim, i està subvencionada en, en part, no totalment, però en, part, en una bona part pel propi Departament d'Ensenyament, sinó que sí que ens deixa a les, en, en les garres del mercat, diguéssim, a, a dos centres que fins ara doncs el taller ha estat perjudicat perquè el taller fins ara, el superior, no ha, no ha obtingut ni un euro de la Consellera d'Ensenyament. Com doncs... el Liceu, doncs, en el període 2008-2012, un conveni mm. signat per el l'antic l'exconseller Ernest Maragall doncs, ha rebut 6 milions d'euros i això els hi ha permès doncs, un coixí molt important de diners que nosaltres no, no hem tingut i per això l'any passat vam tenir que prendre una sèrie de mesures com reducció de sous, com augment de, augment de les matrícules, etc. Els alumnes aquí de Sant Andreu el superior, no el Raval. I bueno, doncs... això ha doncs creat una certa convulsió, però vaja, eh, una vegada eh, ja tenim segur que el Palau estarà rebentat de gent, i a l'èxit i la qualitat artística, tot el que els mitjans de comunicació estan parlant, com ara vosaltres, que ho hmm. agraeixo mm. moltíssim, doncs jo crec que hem d'arribar a acords, hem d'arribar a ser, a ser... a utilitzar el sentit comú i veure com tirar endavant i fer de Barcelona i de Catalunya un punt clau amb el món per atreure, atreure gent, sobretot de Llatinoamèrica, que la podem atreure perfectament, mm. perquè vinguin aquí a estudiar música en en eh, la, la, la seva part aquesta universitària, que és el, el, el, el superior d'aquestes tres escoles. Hem de germanar nos les tres i no barallar-nos. Mm -hmm. Molt per, bé. per culpa d'un mercat, que és el que és. D'acord. Doncs Lluís Cabrera, ara sí, fundador del taller de músics, moltíssimes <laughs> gràcies per acompanyar-nos avui i esperem... Fundador de músics quan tenia 25 i ara tinc, 30, tinc 60 ja, eh? Veus, well, Déu-n'hi-do. <laughs> Sí, quan nosaltres vam muntar el taller, a l'any 79, mm -hmm Potser tu no havies nascut. No, jo encara no. Saps? Imagina si, si ja tenim història i tenim experiències que contar. No n'hi haurien minuts, ni dies, ni hores com per que la vostra emissora pogués mm. donar-nos tant i tant, tant, tant temps per, per explicar anècdotes, experiències, músics mm -hmm. que han mm. estudiat allà, compositors, eh, projeccions, eh, discos, etc eh, etc. Ara estem començant aquí també, ja acabo, eh, cada mm. dijous al Versalles, sí. aquí al centre de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, fem a l'Alsota, no? Mhm. Uh -huh. que és com una mena acaba de jazz, fem jam sessions des de les 7 de la tarda fins a les 10 i després de 10 a 12 concerts. Uh mhm. -huh. Cada dijous l'adversari està també ple. És a dir, que ja hem iniciat aquesta tasca de la plataforma que he reivindicat abans, de que els nostres alumnes i professors doncs, tinguin un lloc visible al districte perquè es vegi la feina que fem a l'escola i que la puguin comprovar amb aquesta jam session, amb aquests concerts. D'acord, doncs Lluís Cabrera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que en una altra ocasió puguem continuar parlant. Quan vulgueu, ja tindrem temps de compartir altres experiències i altres projectes. Una abraçada molt gran. Molt bé, vinga. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Lluís Cabrera, que pertany al taller de músics. Ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al el Sant Andreu Teatre al carrer Neopatria número 54 estrena l'obra Glengarry Glen Ross de la Bombeta Companyia Teatral que s'inclou dins la onzena edició del Ficat Alçat. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el director d'aquest espectacle, el senyor Héctor Melinas. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per aquesta nit? Doncs aquesta nit estrenem una versió teatral de, de l'obra Glengarry Glen Ross, de David Mamet uh mhm. -huh. i eh, bé, som set actors i nosaltres hem volgut plantejar-ho des d'un punt de vista còmic. Molt bé. Uh mhm. -huh. És a dir, l'obra parla de la, sobretot de la hipocresia i del, dels trepes, bàsicament uh mhm. -huh. parla dels trepes, uh -huh. i nosaltres hem volgut fotrens en de Molt tota aquesta situació. I què és en Glengarry Glen Ross? <laughs> Glengarry Glen Ross és l'empresa per mm. la qual treballen eh, quatre venedors a domicilis que mm. tindrà parcel·les de terrenys no urbanitzats. Mm. I llavors els quatre venedors són l'eix principal de l'obra mm -hmm. i eh, veiem en escena la relació que tenen amb la seva cap, mm. com tracten, com elaboren una venda en una clienta, com tracten d'entabanar la gent mm. i sobretot, que és el que ens ha interessat a nosaltres, com davant de tothom es porten entre ells molt, molt bé, però quan cauen les màscares mm-hmm. no se suporten. Mm -hmm. Molt bé. I la Bombeta Companyia Teatral és d'aquí de Sant Andreu, oi? La Bombeta va néixer a Sarrià, perquè a tots Sarrià. fèiem teatre a l'escola del Timbal i quan vam acabar els cursos vam decidir que eh, crearíem companyia. Uh mm-hmm. -huh. I llavors la bombeta té la seu a Sarrià i a mm. part jo en, en, eh, soc del barri de fa molts anys uh mm-hmm. -huh. i sempre hem estrenat el Sant Andreu Teatre pel, pel Ficat al Sat, que és la mostra en la qual participem, uh mm-hmm. -huh. i, i enguany és el primer any que participem com a bombeta. Uh -huh. Molt bé. I, Hem de dir sí. que és un espectacle que es realitza en català, no? Sí, és en català, la traducció és la traducció que ja va fer servir l'Àlex Rigola eh, el 2001 uh -huh. i és mhm. una traducció de la Carlota Subirós. Molt bé. Doncs, si et sembla, convidem els nostres oients a que aquest vespre es passin pel Sant Andreu Teatre. Sí, val a dir que la, el preu de l'entrada són 9 euros i l'espectacle dura una hora 30, una hora 35. Uh -huh. D'acord, doncs Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Anirem dient de, eh, durant tot el matí d'avui doncs, de que aquesta obra doncs, és important que la vagin a conèixer a tots els nostres veïns i veïnes. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs gràcies. A... gràcies. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que l'Espai Jove us ofereix avui un concert en directe. L'Espai Jove us ofereix aquesta nit a les 10 del vespre i dins de l'espai divendres concert l'actuació Aquí en Madruga, Mala Digestió i val a dir doncs, que l'entrada és totalment gratuïta. Molt bé, doncs ho deixem aquí, bon cap de setmana.